NXS Podcast. Dobar dan i dobrodošli na NXS Web Radio Podcast u još jednu našu emisiju NXS Projektor koju smo pripremili za vas i danas eh, smo za vas u ovoj emisiji gledali, odnosno prezentovat ćemo ono što smo gledali, a to je jedan jako zanimljiv film, Enderova igra, ali pre toga krećemo sa nekoliko zanimljivosti. Kao što ste svi možda već čuli ili vidjeli reklamu, Tor Mračni svet je stigao u naše bioskope i tu se nastavlja filmska avantura moćnog osvetnika Tora koji će se ovoga puta boriti da spasi zemlju i devet carstva od mračnog neprijatelja koji je stariji i od samog univerzuma. E, također dostupna je verzija filma i u 3D varijanti i u običnoj varijanti, tako da ukoliko mm, volite takvu vrstu filmova, bilo bi svakako zanimljivo da posjetite vaš omiljeni biskop. Također još jedan e, film, ovoga puta domaći, od 6. novembra je u našim bioskopima, u pitanju je vojni, e, film Vojna akademija drugi deo. E, svi vi koji ste gledali ili pratili seriju, pretpostavljam da će vam ovo biti zanimljivo i da ćete želiti da pogledate. Skoro cela ekipa je tu, s obzirom da je film u pitanju malo su modifikovali tu radnju, ali e, u svakom slučaju preporučujemo svima da pogledate jedno zanimljivo ostvarenje koje je urađeno u nekom, pa možemo slobodno reći, zapadnom stilu. Što se tiče top liste najgledanih filmova u protekle dve nedelje, na prvom mestu i dalje Štrumfovi, drugi deo, druga pozicija za horror film Carrie. Što se tiče treće pozicije, tu su se stvari, da kažem, malo e, promenile. Grozan ja. Na četvrtoj poziciji Don John. Peta pozicija Gravitacija, još uvijek u bioskopima. Šesta pozicija Enderova igra. Sedma pozicija Trka života. Osma pozicija Padaće ćufte deveta pozicija Vreme za ljubav i na desetoj poziciji animirani film Turbo. E sada što se tiče filma koji smo gledali za vas i koji ćemo ukratko ovdje predstaviti, u pitanju je jedan zanimljiv SF film Enderova igra. U bliskoj budućnosti neprijateljska rasa vanzemaljaca napala je našu planetu. Da nije bilo legendarnog komandanta Majora Rakama, koga tumači Ben Kingsley, sve bi bilo izgubljeno. U pripremi za sljedeći napad, pukovnik Graf, koga tumači Harrison Ford, i Vojna akademija obučavaju najbolju decu, od kojih bi trebalo da postane neki novi čuveni vojskovođa. U obuci se posebno ističe pomalo stidljivi Ender Vigin, koga tumači Asa Battlefield, koji veoma brzo savladava sve potrebne veštine, čime zavređuje i poštovanje drugova i nadređenih. Počinje da ga obučava na kraju i lično pukovnik Rakam, sada već pukovnik, sa kojim kreće u odsudnu bitku za spas čovečanstva. To je ujedno, to je ujedno opis filma. Režu popisuje Gavin Hood, uloge Harrison Ford, Abigail Breslin, Asa Butterfield, Hayley Steinfeld i Ben Kingsley. Orson Scott Card je objavio svoj poznati klasik naučno fantastike Endorova igra još davne 1985. godine. Roman je osvojio brojne nagrade i preveden je na preko 28 jezika. Filmska adaptacija se činila neminovna, ali preneti detaljno opisanu budućnost i priču mogla je preuzeti samo vrlo talentovana i odlučna filmska ekipa. Endorova igra istražuje ključne ideje kao što je pitanje šta zapravo znači biti pravi vođa, pitanje ravnoteže između dobra i zla i koja je u stvari opravdanost rata. Glavno pitanje koje se provlači kroz ceo film je da li je način na koji smo pobedili isto tako važan kao i sama pobeda. U svojoj suštini, Endorova igra je priča o istinskom heroju, jer mladić napušta sigurnost svog doma i počinje neverovatnu pustolovinu, upoznaje se sa mnogim osobama koje utiču na njega na pozitivan i negativan način što se tiče samog filma, film je urađen u zaista visokoj produkciji, efekti su odlični, film e, definitivno drži pažnju tokom kompletnog trajanja. E, zanimljivi su e, zapleti u samom filmu, tako da u svakom slučaju za sve vas koji volite dobar mm, film naučne fantastike, svakako savjetujemo da odgledate film, nećete se svakako pokajati puno zanimljivih stvari ima u filmu i e, na vrlo jedan neobičan način, znači nije klasična akcija prepuna pucnjave i efekata samo, nego i ima određenu priču koja je vrlo interesantna i nestandardna e, za ovako neke velike naslove. Dosta mladih glumaca, E, ne računajući Harrisona Forda i Ben Kingsley koji su već dobro poznati, tako da u svakom slučaju mislim da se nećete pokajati i možemo da vam toplo preporučimo da odgledate e, ovaj film u bioskopima ili na DVD u ukoliko želite. To bi ujedno bila i posljednja informacija u ovom NXS Web Radio podcastu, NXS projektoru. Vi naravno ostanite uz NXS podcast. Do sljedećeg susreta, veliki pozdrav i čao, čao, čao. podcast.